ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد และบรรดาผู้ได้รับความรู้นั้นตระหนักดีว่าสิ่งที่ถูกประทานแก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นสัจธรรมและจะชี้นำไปสู่แนวทางแห่งพระผู้ทรงเดชานุภาพ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 ถึงชายคนหนึ่งที่เขาจะบอกเล่าแก่พวกเจ้าว่า เมื่อพวกเจ้าถูกทำลายให้แตกสลายกระจัดกระจายเป็นผุยผงแล้ว พวกเจ้าจะถูกบังเกิดขึ้นมาใหม่อ เขาได้ปั้นความเท็จให้แก่อัลลอฮ์หรือว่าเขาเป็นบ้าไปแล้ว หาไม่ได้บรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อพระโลกนั้นจะอยู่ในการลงโทษและการหลงผิดอย่างไกลลิบ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خ ل ف น م من السماء و ا ل أ ر ิ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء อินนฟีดาลิกลาอายะตัลลิคุลอับดิมมุนีบพวกเขาไม่ได้เห็นดอกหรือถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขา และสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขา ที่มีอยู่ในฟากฟ้าและแผ่นดิน หากเราประสงค์ เราจะให้แผ่นดินสูบพวกเขาลงไป หรือเราจะให้ส่วนต่าง ๆ จากท้องฟ้าหล่นลงมาบนพวกเขาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่ง อย่างแน่นอนแก่พวกบ่าวที่กลับตัวสู่อัลลอฮ์และโดยแน่นอนเราได้ความโปรดปรานของเราแก่ดาวุธโอ้ภูเขาเอ๋ยจงแท้ซองสะดุดีพร้อมกับเขา และนกด้วย และเราได้ทำให้เหล็กอ่อนตัวสำหรับพวกเขา เจ้าจงทำเสื้อเกราะและห่วงของมันให้ได้สัดส่วน และพวกเจ้าจงทำความดีเถิด ถ้าจริงข้านั้นเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ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 และเราได้มีลมพัดแก่สุไลมาน ซึ่งมันจะพัดไปยามเช้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน และมันจะพัดกลับในยามเย็นเป็นเวลาหนึ่งเดือน และเราได้ให้ไหลมาให้แก่เขาซึ่งตาน้ำทองเหลือง ในหมู่ยินนั้นมีผู้นำทางอยู่เบื้องหน้าเขาด้วยอนุมัติแห่งพระผู้พิบาลของเขา และผู้ใดในหมู่พวกเขาหันเหออกจากพระบัญชาของเรา เราใช้เขาได้ลิ้มรสการลงโทษที่มีไฟลุกโชดช่วงยะมลูนละหูมายะชาอุมิมมหาริบวะตมาทีลวะจิฟานินกัลจาวาบวะกุดูริรรสียัตอิมัลูอาลดาวูดชุกราวะกลีลุมมินอิบาดียัชชะกูพวกเขายินทำงานให้เขา สุไลมานตามที่เขาต้องการ เช่นการสร้างปราสาทหลายแห่งที่สูงตระหง่านและบรรดาหุ่นจำลอง และบรรดาภาชนะใส่อาหารที่มีขนาดเท่าบ่อน้ำ และบรรดาหม้อสำหรับหุงอาหารตั้งอยู่กับที่ พวกเจ้าจงทำงานเถิดโอ่งวานของดาวุฒเอ๋ย โดยการขอบคุณและส่วนน้อยแห่งพวงเบาของข้าที่จะขอบคุณ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 ครั้นเมื่อเราได้กำหนดความตายแก่เขาไม่ได้มีสิ่งใด บ่งชี้ แก่พวกเขาถึงความตายของเขา นอกจากปลวกใต้ดินแทะกินไม้เท้าของเขา ดังนั้นเมื่อเขาล้มลงพวกยินจะรู้อย่างชัดเจนว่า หากพวกเขารู้ในสิ่งที่พ้นญาณวิสัยแล้ว พวกเขาจะไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานที่น่าอดสูเช่นนี้ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور โดยแน่นอนสำหรับพวกสบะ นั้นมีสัญญาณหนึ่ง ในที่อาศัยของพวกเขา มีสวนสองแห่ง ทางด้านขวาและทางด้านซ้าย พวกเจ้าจงบริโภคจากปัจจัยอย่างชีพของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า และจงขอบคุณต่อพระองค์ อันเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ และมีพระเจ้าผู้ทรงอภัยพวก جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل แต่พวกเขาได้ผินหลังดังนั้นเราจึงปล่อยน้ำจากเขื่อนอาริมให้ท่วมพวกเขา และเราได้เปลี่ยนสวนสองแห่งของพวกเขา ให้แก่พวกเขา แทนสวนอีกสองแห่งมีผลไม้ขมและต้นไม้พุ่มและต้นพุทราบ้างเล็กน้อย ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور เช่นนั้นแหละ เราได้ตอบแทนพวกเขาเนื่องจากพวกเขาเนรคุณ และเราไม่ได้ลงโทษผู้ใดนอกจากพวกเนรคุณ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ระหว่างพวกเขาและระหว่างหัวเมืองต่างๆ ซึ่งเราได้ความจำเริญในนั้น เราได้มีขึ้นซึ่งหัวเมืองที่เด่นชัด และเราได้กำหนดการเดินทางไว้ในนั้น พวกเจ้าจงเดินทางไปตามนั้นเถิดทั้งกลางวันและกลางคืน อย่างปลอดภัย فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور และพวกเขาได้กล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของเรา ขอพระองค์ทรงทำให้การเดินทางของเรายืดยาวขึ้น และพวกเขาได้อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองท่านั้นเราจึงได้ทำให้พวกเขาเป็นเรื่องเล่าขานต่อๆกันมา และเราได้ทำให้พวกเขาแตกสลาย กระจัดกระจายกันออกไป ถ้าจริงอันนี้ย่อมเป็นสัญญาณอันมากหลายอย่างแน่นอนแก่ทุกคนผู้อดทนผู้กตัญญูและโดยแน่นอน อิบลิสได้ทำให้การนึกคิดของมันที่มีต่อพวกเขาเป็นจริง แต่นั้นพวกเขาจึงได้ปฏิบัติตามมัน เว้นแต่บรรดาผู้ศรัทธาส่วนน้อยเท่านั้น وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ และมันไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเขาเว้นแต่เพื่อเราจะได้รู้ว่า ผู้ใดศรัทธาต่อวันปรโลก จากผู้ที่มีความสงสัยในเรื่องนั้น และพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงดูแลคุ้มครองทุกสิ่งอ لا وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าจงวิงวอนต่อบรรดาผู้ที่พวกเจ้าจินตนาการว่าเป็นพระเจ้า อื่นจากอัลลอฮ์พวกมันไม่ได้ครอบครองแม้แต่น้ำหนักเท่าทุลีในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและพวกมันไม่ได้มีหุ้นส่วนในทั้งสองนั้น และสำหรับพระองค์นั้นไม่ได้มี ผู้ช่วยเหลือใดๆที่มาจากพวกมันและ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير การสฟาคือการช่วยเหลือ จะไม่เกิดประโยชน์อันใดณที่พระองค์ นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงอนุญาตแก่เขา จนกระทั่งเมื่อความหวาดกลัวได้คลายออกจากจิตใจของพวกเขา พวกเขากล่าวว่า พระผู้พิบาลของเจ้าได้ตรัสอะไรไว้ พวกเขากล่าวว่า ความจริงอย่างไรเล่า และพระองค์เป็นผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงยิ่งใหญ่กลาว قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าใครเป็นผู้ประทานปัจจัยยางชีพให้แก่พวกเจ้า จากบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าอัลลอฮ์และแท้จริงไม่ เราก็พวกท่าน แน่นอน ที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องหรืออยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจะไม่ถูกสอบถามเกี่ยวกับที่เราได้ทำผิด และเราจะไม่ถูกสอบถามเกี่ยวกับที่พวกเจ้ากระทำ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพระผู้อบานของเราจะทรงรวบรวมพวกเราทั้งหมดในประโลก และพระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเราด้วยความจริง และพระองค์คือผู้ทรงตัดสิน ผู้ทรงรอบรู้ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าจงแสดงให้ฉันเห็นบรรดา ที่พวกเจ้าได้นำไปตั้งเป็นภาคีร่วมกับพระองค์ ไม่ดอก พระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชาญาณ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใด เว้นแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดี และเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายแก่มนุษย์ทั้งหลาย แต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين และพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะมาถึง หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าสำหรับพวกเจ้ามีกำหนดวัน วันหนึ่ง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 บางคนจะกล่าวซัดถ้อยคำแก่อีกคนหนึ่ง บรรดาผู้อ่อนแอกว่า กล่าวแก่บรรดาผู้หญิงยะโส บอกว่าหาก ไม่ใช่พวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเราคงได้เป็นผู้ศรัทธากันแล้ว ق บรรดาผู้หญิงยะโส ก็กล่าวแก่บรรดาผู้อ่อนแอว่า พวกเรานะหรือที่ได้ขัดขวางพวกเจ้าจากแนวทางที่ถูกต้อง หลังจากที่มันได้มาอย่างพวกเจ้า ไม่ใช่เช่นนั้นแต่พวกเจ้าเองต่างหากที่เป็นผู้กระทำผิด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 และเราได้ตั้งภาคีคู่เคียงกับพระองค์และพวกเขาจะซ่อนความสำนึกผิด เมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษ และเราได้เอาโซ่คล้องที่คอของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนใดๆ นอกจากที่พวกเขาได้กระทำไว้ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن كنا بما أرسلتم به كافرون และเราไม่ได้ส่งผู้ตักเตือนคนใดไปยังตำบลใด นอกจากบรรดาผู้ฟุ่มเฟือยในตำบลนนั้นจะกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นผู้ปฏิเสธสิ่งที่พวกเจ้าถูกส่งมาและ และพวกเขาได้กล่าวอีกว่า พวกเรามีทรัพย์สินและลูกหลานมากกว่า และพวกเราจะไม่ถูกลงโทษกลอินนรับบียบสุตริกลิมันยชาวยกดิร ع ل จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉัน ทรงแผ่ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงให้แรนแค้น แต่ถ้าว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้ว่ามาอัมวาลุคุมวลาอูลาดุคุมบิลลทีตุกรริบุคุมอินดานาซุลฟา بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون และไม่ใช่ทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้า ที่จะทำให้เจ้าใกล้ชิดสนิทกับเรา นอกจากผู้ศรัทธาและกระทำความดี ดังนั้นชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะรับการตอบแทนเป็นสองเท่า ตามที่พวกเขาได้กระทำไว้ และพวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อย่างปลอดภัยและ และบรรดาผู้มุ่งมั่นเพื่อทำลายล้างสัญญาณทั้งหลายของเรา ชนเหล่านี้จะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าเราในการลงโทษกุลอินนรับบียบสุกรซิซกลิมันยชาอุมินอิบาดิฮิวยกดิรละวะมาอันฟกตุมมิน شيء فهو يخلفه وهو خ ร จงกล่าวเถิดแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉัน ทรงแผ่ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ จากปวงบ่าวของพระองค์และทรงให้แร้นแค้นแก่เขา และอันใดที่พวกเจ้าบริจาคไปพระองค์จะทรงทดแทนมันให้ และพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ดีเลิศในหมู่ผู้บรรดาผู้ประทาน ปัจจัยอย่างชีพ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون และวันที่พระองค์จะทรงรวบรวมพวกเขาทั้งมวลและพระองค์จะทรงตรัสแก่มาลายกาว่า พวกเขาเหล่านั้นหรือที่เคารพพักดีต่อเจ้า قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون พวกเขามาเลยกากล่าวว่า มหาบริสุทธิ์แห่งพระองค์ท่าน พระองค์ท่านทรงเป็นผู้คุ้มครองข้าพระองค์ไม่ใช่พวกเขาแต่พวกเขาเคารพพักดียิน พวกเขาส่วนมากเป็นผู้ศรัทธาต่อพวกมัน فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ดังนั้นในวันนี้พวกเจ้าบางคนไม่มีอำนาจที่จะให้คุณให้โทษซึ่งกันและกัน และเราจะกล่าวแก่บรรดาผู้กระทำผิดเหล่านั้นว่า

وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين และเมื่อบรรดาองค์การอันชัดแจ้งของเราถูกอ่านแก่พวกเขาคือมุชริกีแล้ว พวกเขากล่าวว่านี่มิใช่ใครอื่น นอกจากชายคนหนึ่งที่ต้องการจะยับยั้งพวกเจ้า จากการที่บรรพบุรุษของพวกเจ้าได้เคารพพักดีมาก่อน และพวกเขากล่าวว่านี่มิใช่อะไรอื่น นอกจากเรื่องเท็จที่ถูกอุปโลกขึ้น และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวในเรื่องสัจธรรม เมื่อมันได้มาอย่างพวกเขาว่า นี่ไม่ใช่อื่นใดเลย นอกจากมายากลอย่างชัดแจ้ง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 وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا م ع ش ا ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير และบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาก็ได้ปฏิเสธสัจธรรมมาแล้ว และพวกเขาชาวกุเรชมักกะไม่ได้มีถึงหนึ่งในสิบของที่เราได้ให้ความมั่งคั่งแก่พวกเขา กระนั้นก็ดีพวกเขาได้ปฏิเสธบรรดาศาสนาทูตของข้า ดังนั้นการปฏิเสธจะเป็นอย่างไร ต่อพวกเขาอันตะกูมูลิลลาฮิมัทนาวฟราดาทุมมะตะฟักกรูมาบิซาฮิบิคุมมินจินนะอินฮุวอิลลานดีรุลลคุม بين يدي عذاب شديد จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันขอเตือนพวกเจ้าเพียงข้อเดียว ว่าพวกเจ้าจงยืนขึ้นเพื่ออัลลอฮ์ครั้งละสองคนและคนเดียว และจงไตรตรองดูก็จะพบว่า สหายของพวกเจ้านั้นไม่ได้เป็นบ้า แต่เขาเป็นเพียงผู้ตักเตือนพวกเจ้าถึงการเผชิญหน้ากับการลงโทษอย่างสาหัสเท่านั้น قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าไม่มีรางวัลอันใดที่ฉันจะขอจากพวกเจ้า เพราะมันเป็นของพวกเจ้า แต่รางวัลของฉันอยู่ที่อัลลอฮ์และพระองค์ทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉัน ทรงได้ความจริงทำลายความเท็จ เพราะพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับทั้งหลายจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าเมื่อความจริงได้ปรากฏ ความเท็จก็จะไม่เกิดขึ้นและจะไม่กลับมาอีก จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าหากฉันหลงผิดฉันก็จะหลงผิดเฉพาะตัวของฉัน แต่ถ้าฉันอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนั้น ก็คือพระผู้อภิบาลของฉันโดยทรงให้องค์การแก่ฉัน แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงใกล้ชิดและหากเจ้าได้เห็นขนาดที่พวกเขาตื่นตระหนก แล้วไม่มีทางหนีรอด แล้วพวกเขาจะถูกจับเอาไปจากสถานที่อันใกล้และพวกเขาก็กล่าวว่า พวกเราได้ศรัทธาต่อความจริงแล้ว จะเป็นไปได้อย่างไรที่พวกเขาเรียกร้องจากสถานที่อันไกลเช่นนั้น وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد และแน่นอนพวกเขาได้ปฏิเสธความจริงมาก่อนแล้ว และพวกเขาคว้างทิ้งปฏิเสธสิ่งเร้นลับจากสถานที่อันไกลเช่นนั้นวะฮีลบัยนะฮุมวะบัยนะมายัชตะฮูน وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب และระหว่างพวกเขากับสิ่งที่พวกเขาต้องการมีสิ่งกีดขวางอยู่ ดังเช่นที่ได้ถูกปฏิบัติมาก่อนแล้ว กับพลพรรคของพวกเขา แท้จริงพวกเขานั้นอยู่ในความสงสัย